для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашу увазе першыя старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца лікапташук. Хаты былі на востраве. Востраў гэты, праўда, не кожны прызнаў бы за востраў. Аб яго не плюскаліся ні марскія, ні нават азёрныя хвалі. Навокал адно гніла куп'істая дрыгва і моклі панурыя лясы. Вёска тулілася ля берага вострава. Платы агародаў дзе-нідзе забягалі на куп'ё ўзбулатка. З другога боку на поўнач балоты крыху адступалі, дорачы людзям пясчанае поле. Адступалі балоты на заходнім баку, дзе рунелі ці жаўцелі да краю лесу палі. Таксама скупыя, няўдзячныя, хоць у іх глебе, і было менш пяску. З поўдня балоты зноў падбіраліся да саламяных замшылых радоў стрэх, але ў гэты бок ішла найбольш сувязь са светам. І тут па дрыгве была намошчана дорожка. Што гэта за дорожка? Можна меркаваць хоць бы з таго, што что ездили по ёй смело только у морозы. Колени пролазная твань навокал робилася твёрдая, як ток, тюлетку, коли дорожка пересыхала. Большую частку года – Востраў гэты быў як бы адасоблены ад іншых вёсак і мястэчак. Нават у непаганыя дні рэдкія газеты ці лісты ад сыноў і братоў дабіраліся сюды ў паляшуцкай торбе нялёгка. Каму было прыемна лазіць па гразі без вельмі важнай прычыны, але і гэтая нямоцная сувязь са светам пры кожным зацяжным дажджы лёгка рвалася – Восенню ці вясной яна перарывалася на цэлыя месяцы багна, што страшна разбухала ад слоты разводдзя, адразала востраў ад свету мацней, чы гэта маглі бы зрабіць абшары вадзянога прастору. Многія дні людзі жылі як на плыце, які злая нягода адарвала ад берага і занесла ў мора. Трэба чакаць адно, калі спадарожны ветер ці лёс зноў падгоніць да зямлі. Але такое становішча тут не палухала Людзям на востраве яно здавалася зусім звычайным. З усіх бакоў блёска і далёка ведалі яны. Такія ж самыя выспы сярод бясконцых багнаў, дзікіх зараснікаў, што разлегліся на сотні вёрст з поўначы на поўдзень і з захаду на ўсход. Людзям трэба было тут жыць. І яны жылі. Аднастайныя нудныя дажджы, што месяцамі лілі на мокрыя стрэхі, сцюдзёныя вятры, што люта білі ў замёрзлыя вочкі шыбы завеямі, цёплае сонца, што ўставала ў пагодныя дні над купамі алешніку, усё бачыла гэты востраў заклапочаным у няспыннай штодзённай руплівасці. Людзі, заўсёды чым-небудзь былі заняты. У ранку і ўвечары, летом і зімою, у хаце, на двары, у поле, на балоце, у лесе. Жылі ўжо курані ў гэтую чэрвеньскую рань. Калі сонца выпарснула першае праменне між вяршынь церамоскага лесу, з камінноў на акуранёўскіх стрэхах вяліся ціхія ранішнія дымочки. У расчыненых хлявах там і тут чулася цырканне малака ў даёнкі, лагодныя строгія покрыкі жанчын. У некалькіх дварах гукі гэтыя перабіваў чысты, працавіты клёкат жалеза аб жалеза, касцы ладзілі, адбівалі малаткамі косы, рыхтаваліся ісці на балота. На пустой вуліцы з торбай цераз плячо, ніжучы босымі нагамі цёмны след на падбеленай расой траве, ішоў, размахваў доўгай вяровачнай пугай яшчэ санлівы хлопец пастух. Ён час ад часу звонка ляскаў пугай і аднастайна хрыпата пакрыкваў: « Каровы, каровы! Голас яго пасля сну быў Нямоцны, высельвацца яму не хацелася, і ён як бы памагаў сабе лянівым, але звонкім ляскам пугі. Вароты на вуліцу хутка расчыняліся, каровы павольна са шляхецкай паважнасцю сыходзілі ў статак, які багацеў рыкаў, пярэсціўся шырэў на ўсю вуліцу, і калі ён дайшоў да краю сяла, з апошняга двара высунулася рудая з белай лысенкай карову, якую падганяла чарнявая дзяўчына з дубцом. Далучыўшы карову да астатка, дзяўчына з дубцом подбегам вярнулася ў хату, але не выпаўз яшчэ статак з вуліцы, як яна ўжо з драўляным вядром у руцэ паявілася зноў на двары. Яна падышла да зруба калодзежа, які другім бокам выходзіў на суседні двор, бразнула, начапіла дужку вядра на круг вочыпа, і журавель варухнуўся, падаўся вочыпам да вады і задаволена, радасна зарыпеў. Набраўшы вады, дзяўчына ўжо звыкла, намерылася пацягнуць вочап, І раптам адумалася, аслабіла руки, нахіліўшыся больш над калодзежам, прытрымліваючы рукой вочы, каб не вагаўся, стала глядзець уніз, чакаць, как калі вада супакоіцца. Яна хацела мусіць паглядзецца ў ваду, але з хаты раптам пачуўся нездаволены крык: "Ганно, дзе ты нячыстая сіла? Я зараз нясу уже!" Дзяўчына заспяшалася, хутчэй зняла вядро з вочыпай, разліваючы на пясок ваду, падалася хаце. На суседнім двары каля хлява завіхаўся пры калёсах, Бородатый у полотняной дохой сорочцы дядька, квачом с дёртем, что масляно поблизкого до солнца, мазал в оси. Поблизу яго, прывязаны да плота, стаяў нязграбны галавасты конь, ляніва штосьці шукаў у траве. У двары, што быў за гэтым, жанчына несла зеллі свіней пад свінку, якія рохкалі вішчалі так прагна, што віск іх на час заглушыў усе іншыя гукі куранёўскай раніцы. «Тихо!» «Няма на вас угамону!» – крикнула жанчына, падаючы спажыву, на якую свінні адразу накінуліся, душачыся, адпіхваючы адно аднаго і кусаючыся. Асабліва лютавала худая свіня, і жанчына пашукала вачыма дручка, каб супакоіць яе, адагнаць ад падсвінка. Але дручка не было, і яна злосна таўханула свінню парэпанай нагой і прыгразіла «Во, я зараз цябе!» З кожнай хвілінай курані – усё больш поўніліся людскімі галасамі. Людскім рухам на адным двары маці клікала сына, на другім плакала залівалася слязьмі не ў час разбуджанае дзіця, а ў двор, калі ліпы, каля ліпы пажылы чалавек уводзіў з пашы каня са двара насупроць выганялі парасят і ішло за імі пакорлівае мурзатае дзіця, як старое ішло, угінаючы плечы. У такі час хаты недалёка ад той, дзе дзяўчына брала воду, выйшаў на ганак, пацягваючыся хлопец з хмурнымі заспанымі вачыма, с калматай не то русявай, не то цёмнай чупрынай з упартымі губамі. Маці пашкадавала будзіць яго раней, але і цяпер прачынацца яму было нялёгка. Калі яна будзіла, у галаве некаторы час мяшаліся і малюнкі перарваных дзіўных відовішчаў, і словы маці, і назойлівы, буслівы клёкат. Жмуручыся ад сонца, на ганку Васіль успомніў, Пра гэты клёкат паслухаў, а хтосьці блізка адбіваў касу. У галаве варухнулася абыякавая думка, што гэта і быў той клёкат, які ў дрымоце здаўся яму за буслінай. За гэтым на памяць прыйшлі яму словы, якімі маці будзіла. Устань, сынок, Устань, бо ўсе ўсталі, позна будзе. Ён зірнуў на сонца, дзе яно нізка ці высока, і на момант асле пад яго бляску. Ён было добрапрыкметна, адразу як бы ажыў, занепакоіўся. Сонца зяло яму здалося высока, не разбудзіла па-людску калі ўсе ўставалі, падумаў ён незадаволена, нават узлавана пра сваю маці і тут жа заклапочана падаўся з ганка. Канятры хутчэй прывесці, а то выберася пазней за ўсіх ці раз’ету матку. Сорам будзе. Хлопец подбегам падаўся да ўзболатка, дзе пасціўся ператалешнікам спутаны конь. Калі ён уехаў зноў на двор, убачыў сутулаватага з жоўтай лысінай дзеда дзяніса, які корпаўся пры калёсах. Дзед колькі дзён таму лавячы рыбу вымык прастудзіўся, учора пластам ляжаў на печы, а сёння на табе таксама падняўся. Мо паправіліся ўжо, кінуў Васіль, саскочыўшы з каня. Э, паправіўся, панура перакруціў галавой дзед. Тым часам як дзіця, якое першы раз устало. Дык леглі б пайшлі, сказаў хлопец а улежешь тут. Уе такі дзень. Дед правёў худой рукой пад пузам коня. Наеўся непагано. Наеўся, адказаў хлопец. Ён прывязаў коня да падмазаных яшчэ учора з вечара калёс і ўвайшоў у хату. Яго маці стаяла пры печы, варушыла ў ёю качаргою. Пачуўшы сына, не азіраючыся, стала завіхацца хутчэй, і Васілю ад гэтага маўклівага знаку матчыну увагі і пашаны да яго стала весялей. Ён, аднак, не паказаў, што заўважыў гэта, ну чаму тут здзіўляцца, калі ён ужо не хлапчук, які а гаспадар сапраўдны. І ён кінуў ёй дзелавіта: збірайся, чарнушкі ўжо едуць. Васіль вярнуўся ў каморку, зняў адбітую дзедам касу, паспрабаваў, як вучыў чарнушка ногцем вастрыё. Хоць гэта ён ужо рабіў учора некалькі разоў выцягнуў з-пад палаця ў лапці і стаў абувацца. Володька малы і бялявы брат, што спаў на палацях, раптам заварушыўся, расплюшчыў вочы, зірнуў на Васіля і мігам ускочыў: « Вась, а вась і я! Васіль прамовіў: ляжы ты. Чаго? Успёрся, ні свет ні зара. Ну вась, ну возьми мяне з сабою. Трэба ты мне. Ну, вась, ну калі ласка, ну возьми! Дарэмна володька чакаў адказу, пазіраючы на брата вачыма, якія прасілі, малілі ніяк не хочучы верыч у братнюю чэрствасць. Васіль маўчаў, Ён быў непахісны. Абуўшыся Васіль заклапочана пачаргаў у хату па-ранейшаму нібы не заўважаючы маленькага брата, што як прывязаны патупаў услед. Калі маці падала на стол аладкі і нават дзіва сковородку з салам, володька амаль не аддаў гэтаму ўвагі і па-ранейшаму чакаў. Ну вась! Дай ты часам паесці чалавеку, сказаў дзед, які ўжо гарбата сядзеў каля стала і нічога не браў у рот. І сам еш. Глядзі от, Ласкава прыступілася маці, яна знарок паклала перад володька малатку і кавалачак рудога сала, зірнуўшы на якое володька не ўтрываў і на час адстаў ад брата. Маці падала яму яшчэ кавалачак, дадала некалькі ласкавых слоў, і сэрца малога палагодніла ад гэтай дабраты, але неўзабаве яму давялося адчуць, што гэтая матчаная дабрата была ўсяго на ўсяго хітрасцю, бо ледзь толькі володька пад'еў, маці мякка ласкава сказала: « Ты ж сыночак, будзеш з дзедам, хату пасцеражэш, Ды глядзі добранько, усё дабро тут на вашых руках, Не дай Бог што-небудзь учыніцца, з галеем зусім. Я на балота хачу, заявіў парта малы. Выціраючы латкай сковородку, Васіль жорстка кінуў: Мала што ты хочаш. З якой зайздрасцю і непакоем пазіралі володькавы вочы, як каля хлява запрагаў старэйшы брат рудога гуза, грозна пакрыкваючы, як дзед укладваў касу, і як маці прывязывала торбу з харчамі и обгортывала укинутую в островую дубовую беклашку с водой. Сачыў малы то за маці, дзедам, то за братам, нахмурыўшы шаўкавістыя, выцвілыя на сонцы броўкі і ніяк не мог паверыць у чалавечую бессардэчнасць і чакаў стайнай надзеі жаданай перамены. Васіль тузануў вераўчыны лейцамі гуза, і калёсы паволі пакаціліся па двары на вуліцу. І тут Васіль азірнуўся. На ўсёй вёсцы амаль каля кожнай хаты стаялі калёсы, касцы, жанчыны і дзеці. На ўсёй вуліцы было на рэдкасць людна, яна ўся жыла добрай чалавечай заклапочанасцю. Маці чамусьці яшчэ раз забегла ў хату, потым сказала дзеду, каб ён не высельваўся, пашоў лёг, стала наказваць володьку, што яму трэба і чаго не можна рабіць. Калі быў ён пры хаце, каб слухаўся дзеда, каб не дурэў за агнём, І володька адчуў, што апошнія яго надзеі прападаюць. Не хачу, сказаў адным словам володька. А этого во хочаш, паказаў яму пугай брат Васіль володька тут же яшчэ больш нахмурыў бровы маці ўсё ж не траціла надзей дамовіцца по-добрму а я табе кулешу чыгунку ў печцы паставіла смачны з малаком а ў прыпечку яечко возьми можешьш узяць едь бо сказаў дед угаворваюць ей бо як пісара валасного маці падабрала даматканую сваю спадніцу звычна села на калёсы спусціўшы з драбінак босы і парэпаныя ногигі Ды глядзіш, каб пільнаваў добра, бо ўвечар я прыеду. Володька, здаецца, нічога не хацеў слухацца, ні матчыных добрых слоў, ні дзедавай строгасці, ні братавай пагрозы пугай. Ледзь калёсы рушылі на вуліцу. Ён, пабачыўшыся, падтрымліваючы рукой штонікі, што спадалі, Маўкліва падаўся ўслед. Вярніся, не слух, пачуў ён дзедаў загад, але не падумаў спыніцца. Володька ведаў, што дзед не любіў неслухмянасці і што маці таксама не дай Бог увесці ў гнеў, але яму так хацелася ехаць на балота, што і страх не ўтрымліваў. Володька адно для бяспехі трымаўся паводдаль адвоза, і калі калёса прыпыніліся і брат паказаў, што збіраецца саскочыць, малы адразу стаў таксама гатовы да ўсяго, і Васіль пагразіўся: « Ось толькі пайдзі ў след. Калёсы спыняліся яшчэ разы тры, кожны раз то маці, то брат загадвалі вярнуцца малому, не на жарт абяцалі набіць і можа, володька долеў бы сваё вялікае хаценне, калі б не ўбачыў, што на другім возе, які выехаў услед сяла, сядзіць разам з бацькам яго найбліжэйшы прыяцель супольнік ва ўсіх шкодах хведька. Гэта надало володьку порсткасці, ён яшчэ смялей кінуўся за калёсамі а, -а, -а закричал душащийся слезьми он. «Возьмите!» Мать излезла колес. «А ну, вернися! Иди домой, чуешь? Домой уйди!» «Не пойду! Не пойдешь!» Праз некалькі хвілін ён ляжаў на мяккай ралі між кусцікаў бульбы блізка ад дарогі, і ўзлаваная маці моцна і гучна пляскала яго па голых, поружавелых палавінках. Вернісся! вернися, вернися, а? Володька рыча лбом пухленную землю, выю, роу от болю, от крыўды, от злости, але не говорил ничего. Маці пайшла ад яго, так не дачакаўшыся хоць слова. І седзячы ў бульбоўніку, ён цераз завалоку слёз зверавата пазіраў, як яна ішла да воза, як села, паехала, грозна глянуўшы на яго. Кеп ты, кеп табе немач, кіпела ў валодзьку няумольная злосць. Паўз малога па дарозе ехалі і ішлі мужыкі, і амаль кожны пацьміваўся з яго бяды, ну што ўсыпалі. І гэта распальвала яго крыўду. Невясёлы, адзінокі, і як мала хто ў свеце няшчасны малый, Пацёгся ён дамоў, пацёгся цераз бульбоўнік цераз агароды, толькі нікога не сустракаць, нікога б не бачыць. Калёсы, на якіх сядзелі Васілі маці, ўжо ўязджалі ў лес. Пасля поля тут было ад гушчыні маўклівых, нібы прытоеных хмурных хваін цемнаватай сыра, хоць лясок і рос на пясчаніку. Ранішняе сонца, што чырвоніла хвойніку гары, яшчэ не магло прабіцца да нізу да зямлі і на рэдкай траве тут мутна трымалася раса, а на пяску значыліся вільготныя цемнаватыя плямы. Не зважаючы на расу і сырасць, адчувалася ўжо набліжэнне дзённай задухі. Душно будзе, сказала маці. Неўзабаве яны дагналі чарнушкаў. Можа, было б ехаць за імі, аддаючы знак пашаны дзядзьку Тимоху як старэйшаму, і, можа, у іншых абставінах Васіль так і зрабіў бы. Але побач з дзядзькам сядзела за дзіра, гануля яго дачка, Васілёва равесніца. Гэтая задзіра у апошні час Васілю проста жыць не давала, Пры кожнай сустрэчы, калі б не трапіўся ён, смяялася ці нават здзекавалася з яго. Отже, толькі пазаўчора пра ўсіх абсмяяла Васіль, а чаму это ў цябе вочы не адзінакія? Адно як вада светлая, а другое як жалудок. А валасы унь заду як не чорныя, а спераду руденькі, як у цяляці рабога. Стаяла і рагатала пры ўсіх. Каб мне праўду казала яшчэ б нішто, а то ж праўда ўсё розныя вочы, як на грэх, і валасы ад сонца наперадзе зарудзеліся. Уй, усё нялюдскае, нейкае. Ці ж мог пасля ўсё гэтага Васіль паслухмяна цягнуцца з чарнушкамі. Ледь маці ўправілася сказаць дядзьку Тимоху, што мусіць будзе за духа, як Васіль тузануўшы гузалейцамі, чапляючы калёсамі за нізкае галё пад леску, порстка аб'ехаў чарнушкаў, пакінуў ззаду, і ён знарок не паглядзеў на Ганну. Але і не пазіраючы на яе, Васіль адчуваў сябе ў поўнай меры шчаслівым. Вось як ён абступіў яе за дзіру. Хто яна, гэта ганарліўка, якая так абыходзіцца, нібы яна не толькі на мне з ім, а Бог ведае што? Каб яна была і праўду кім-небудзь асаблівым, тады бы трываць можна было па то, хто. Усяго бацькава дачка. І гэтак абыходзіцца з ім з чалавекам самастойным, з гаспадаром. Ну што ж, і он паказаў ёй. І тут, калі Васіль быў увесь напоўнены слодачу, ад платы, стары вельмі пацёрты хамут раптам разышоўся, глобля зашоргала на рудых гузавых нагах. Васіль трывожна саскочыў, нічога страшнага не было, проста парвалася супоня. Васіль хутчэй звязаў парваныя канцэлі, калі паспрабаваў, пацягнуўшы з усяе сілы ці моцна завязаны ў узялук, той разышоўся, прыйшлося зноў завязваць. Калі паружавеўшы ад натугі сцягваў супоню на хамуце, побач зарыпелі калёсы дзядзькі Тимоха. Што такое? Супоня зараза. Гануля весела зіркнула. О, ён супоню дома забыў. Васіль ад такой абразы аж перастаў сцягваць хамут. Калёсы дзядзькі Тимоха, а на іх дзядзька, хведька і здаволеная Гануля – прайшлі паўз Васіля і сталі пакрыху аддаляцца. Ну ты знаешь, Васіль не ведаў, што адказаць. У чужое проса, не ўтыкай носа. Ён прамывіў гэтае слова ціха больш для маці для сябе, каб супакоіцца. І наогул хіба добра было б яму, няхай маладому чалавеку, але ж мужчыну, гаспадару, старшаму сям'ю звязвацца з нейкай дзяўчушкай. Але ні словы, ні думкі гэтыя не вярталі яму спакою і раўнавагі. Васіль ехаў цяпер пануры, паглыблены ў свае думкі. Васіль наогул быў схільны да развагі. Не любіў вельмі адкрываць сваю душу, асабліва калі ў ёй варушыліся думкі, невясёлыя і нядобрыя. Ааа! Пахістваючыся, крыху горбячыся, хмурачы яшчэ дзіцячы лоб, ён міжмольна прыгадваў, дзе і калі яна гануля, казала што-небудзь крыўднае, думаў, як аддзячыць ёй. У думкі гэтыя хутка ўпляліся іншыя. Спачатку пра старую патлелую зямлі супоню, пра стары хамут, Потым пра небараку гуза, якога калісьці кінулі балахоўцы, не маючы на яго мусіць ніякай надзеі, праўда ж, конь тады дадыхаў і не было веры, што ён яшчэ ў стане на ногі і колькі ж з ім папаваждаліся, каб падняць зноў. А ён устаў, але як няпэўна ходзіць па зямлі. Ай яго ногі. А што ж з яго карысці з такога каня, які не мае сілы? Вось калі б у Васіля хоць такі канёк, як у чарнушкі. Таксама не Бог ведае, што не раўня таму, якому прывёў стары корч з мазырскага кірмашу зімою, а ўсё-ткі конь, як конь. Аснова. Аснова. Дарога пачала паніжацца, і сыпкі пясок яе змяніўся мяккім падатным збалочаным грунтам, на якім парызваліся дзве чорныя вільготныя каляіны. У лесе буяла мноства злой палючай лясной крапівы, што дзе-нідзе ўздымалася загонамі ў чалавечы рост. «Глядзі ты!» Колькі выперлася яе етай поскудзе мімаволі прыплыло ў галаве ў Васіля. І якая, як каноплі. За павароту ён зноў убачыў наперадзе чарнушкавы калёсы і белую ганніну хустачку. І думкі яго вярнуліся к дзяўчыне. Ну і этага табе я не забуду. Пабачыш, Сябры выслухалі першыя старонкі рамана Івана Мележа Людзі на балоце. Выканаўца артыстка Ліка Пташук.